вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец чаго вам хочацца панове які вас выклікаў прымус у забіць трывогу аб той мове якой азваўся беларус чаму вам дзіка яго мова паверце вашай ён не ўкраў сваё ён толькі успомніў слова з якім радзіўся падрастаў 12 жніўня ў вышэйшым гаспадарчым судзе рэспублікі беларусь пачнуцца слуханні па іску рэдакцыі газеты наша ніва да дзяржаўнага камітэту друку які папярэдзіў газету пра недапушчальнасць парушэння закону у адной з нашых перадачаў мы ўжо распавядалі пра гэтае папярэджанне і пра тое злачынства якое інкрымінуецца нашай ніве скажэнне агульнапрынятых норм выкарыстоўваемай мовы что такое агульнапрынятыя нормы а тым больш іхнае скажэнне законодаўства рэспублікі беларусь не тлумачыць а ўся рэч у тым што сёння ў беларускай мове дэ факто існуюць два правапісы гэта класычны правапіс пачаткі якога былі закладзеныя ў восемнадцатым годзе браніславам тарашкевічам і так званая наркомаўка або камісараўка плён рэформы якую савет народных камісараў бсср правёў у тридцать третьем годзе камісараўкай сёння карыстаецца афіцыёз а тарашкевіцай незалежныя беларускія інстытуцыі і эміграцыя калі ў перыядычным друку камісараўка колькасна пераважае тарашкевіцу дык у кнігавыдавецтве або напрыклад у інтэрнэце агульная вага двух правапісаў выраўніваецца для характарыстыкі этычнага боку справы і перспектывы заўважу што вы не знойдзеце апалягета камісараўкі у якога б по беларуску гаварылі ў сям'і гэта значыць што афіцыёзны правапіс скіраваны на вымыванне беларускай мовы з практычнага ўжытку тады як класычны правапіс становіцца апошнім фарпостам гэтага самага жывога моўнага жыцця дзяржаўны камітэт друку разглядае класычны правапіс як скажэнне правапісу камісараўскага хоць кожнаму хто абазнаны ў пытанні зразумела што ўсё роўна наадварот сёння ў перадачы мы зірнем на гэтую справу вачыма спецыяліста філёляга звычайных мінакоў на менскіх вуліцах і барда які выконвае свае песні по беларуску вось як каментуе сітуацыю мовавет і перакладчык сергей шупа новыя ўсходнеўрапейскія нацыі якія зарадзіліся на руінах колішніх імперыяў ад фінлянды да армении выпрацавалі стандартны набор атрыбутаў, якія вызначаюць іхную адметнасць і складаюць сімвалічную апору іхнай дзяржаўніцкай ідэалогіі. Сярод гэтых атрыбутаў свой погляд на сваю гісторыю, герб, сцяг, гімн, нацыянальнае свята, Гэта ў выпадку амаль усіх згаданых краінаў дзень абвяшчэння незалежнасці на пачатку два стагоддзя і ўрэшце нацыянальная мова комплекс беларускіх нацыянальна-дзяржаўніцкіх атрыбутаў склаўся ў перыяд барацьбы за незалежнасць у часе існавання БнР як актыўнага палітычнага фактару ў 17-25 годах. Гэта герб пагоня, бела-чырвона-белы сцяг, гімн мы выйдзем шчыльнымі радамі, дзень незалежнасці 25 сакавіка і беларуская мова. Калі на нашай зямлі запанавалі бальшавікі, якія пад ціскам абставінаў былі вымушаныя абвясціць бутафорскую савецкую Беларусь, яны цалкам натуральна знішчылі варожую ім незалежніцкую атрыбутыку. Герб пагоня, бел чырвона-белы сцяг і гімн былі адразу загнаныя ў падпольле. Дзень 25 сакавіка выкрэслены з усіх календароў. Засталася толькі мова, якую немагчыма было вынішчыць адразу. Пытанне правапісу тады ў двадцатыя гады яшчэ не стаяла. Правапіс быў адзін і іншага не было. Правапіс той, класычны, які мы сёння называем таражкевіцай, склаўся з большага стыхійна і таму адлюстроўваў жывы творчы дух нашай мовы, зафіксаваў яе непаўторныя асаблівасці. Вось жа ў 33 годзе было падсечанае дрэва мовы. Тыя адметнасці правапісу, якія складалі характэрнасць беларускай мовы, яе адрознасць ад іншых і асабліва ад той, дыялектам якой яна доўгі час лічылася ад расейскай і былі вынішчаныя. Правапіс не ёсць чыста фармальны спосаб фіксацыі гука мовы. Правапіс гэта скарбніца пісьмовай традыцыі, графічны сімбаль мовы, кандэнсаваны выраз моўнай ідэалогіі. У 33 годзе у БСР беларуская мова перастала існаваць. На яе месцы з'явіўся моўны сурагат, мова бСэраўская, цалкам зрэшты адпаведная іншым атрыбутам сурагатнай беларускай рэспублікі, гэткім як герб з глёбусам і канюшынай ніколі нікім не святкаваны дзень абвяшчэння бсср або пазнейшае ў часе чырвона-зялёны сцяг і гіман мы беларусы з братнюю руссію цалкам заканамерна што там і тады дзе і калі беларусь выпадала з расійскіх абдымкаў вярталася тая сапраўдная інтэгральная беларускасць з усімі палітычнымі атрыбутамі гербам сцягам правапісам Такая антысавецкая беларускасць зазначылася ў заходняй беларусі пад Польшчы, у БСР часоў нямецкай акупацыі, у часе развалу неорасійскай імперыі савецкага саюзу. Вось жа нічога дзіўнага, што шмат якім савецкім ветэранам нашая сімволіка і правапіс нагадваюць часы нямецкай акупацыі. Іншай беларускасці на нерасійскай прасторы тады не магло і быць несавецкі беларускі правапіс старашкевіца зноў шырока адрадзіўся ў беларусі з нараджэннем у канцы 80-х гадоў незалежнага друку незалежнага найперш ад расійскай ці як яе яшчэ называлі савецкай ідэалогіі паводле якой незалежная беларусь была паняццем камічным або ў лепшым выпадку іррацыянальным сёння захавалі вернасць класычнаму правапісу каля дзясятка перыядычных выданняў газета наша ніва часапісы спадчынай фрагменты ды некаторыя малатыражныя як студэнцкая думка або нелегальныя як навінкі перыёдыкі на жаль я не маю магчымасці пералічыць поўны іхны спіс але гэта нават і радуе Вось жа існаванне гэтых выданняў можна параўнаць з публічным дэманстраваннем забароненых сцягай герба, спяваннем незалежніцкага гімну або адкрытым святкаваннем дня 25 сакавіка. Таму, рыхтуючы забарону нашай нівы, улады робяць цалкам лягічны крок. І зусім зразумела, што ўсялякія лінгвістычныя або нават юрыдычныя аргументы тут не маюць ніякага значэння. Прарасійскі рэжым хоча знішчыць апошнюю экспліцытную азнаку нерасійскасці беларускага грамадства, выяўленую ў непаўторных спалучэннях слядоў нашай душы на белай гладзі паперы. нашу ніву, а не пра суд, які прызначаны на 12 жніўня. Ці так гэта паспрабаваў высветліць северын вяткоўскі. Для пытання я абраў вуліцу камсамольскую. Мяне цікавіла, за што на думку мінакоў можна зачыніць газету і як яны ставяцца да пагрозы ў нашай ніве з боку уладаў. Заўважыў, што ў немалым і людным менскім раёне паміж нямігай і стадыёнам дынама я не знайшоў аніводнага сталага чытача газеты наша ніва Тым не менш большасць штосьці чула пра яе, а некаторыя нават бачылі і трымалі ў руках. З пытаннем пра пераслед за граматычныя нормы я звярнуўся да ахоўніка адной з фірмаў. На маю думку трашкецца яна прыхажэй гучыць за тую мову, якую мы вывучалі ў школе. На маю думку яна наогул быць дзяржаўнай мовай. сталы спадар на адной з лаваў побач з бюстам дзяржынскага выказаў найбольш пашыранае меркаванне пра тое за што варта зачыняць газеты много факторов есть если она э, печатает материалы против э, законной власти пропагандирует э, порнографию насилие ну как во всем мире принято адносна пераследу нашай нівы ён сказаў наступнае видимо это маразм каждая газета имеет своего читателя кто понимает почему я обратил внимание что где-то одну четвертую часть я даже не понял. Кому-то она, значит, нужна. Сусед па лаве, чыноўніцка прадпрымальніцкага выгляду, был осторожный. Не думаю, что за это хотят закрыть газету. Основная причина именно за то, что лишние мягкие знаки. Ну а что, с другой стороны, есть сложившийся язык уже. Ну что, историкам надо рассудить, сесть и рассудить это все. Дзяўчына, якая спешалася на романтичное спатканне. Если законодательство такое основание, то ее закроют. будет решать суд. Ну как я могу со своей точки? Я же ее не закрываю. Ну, звучит дико. Пакуль я блукаў між лаваў скверка дзяржынскага з рэпарцёрам знайшлася немаладая кабета, якая вырашыла праявіць пільнасць. Яна зблытала радыёвабода з аднайменнай газетай, але пазіцыю выказала не двухсэнсоўную. Свабоду закрыць. Дык я б яе даўным-даўно закрыла, каб яе вообще не было кабетую дыскусію ступіў мужчына які прамышляў у скверыку збором піўных пляшак я считаю какая бы не была грамматика до реформенная или после реформенная закрывать газету из за этого нельзя каждая газета имеет право на свою грамматику а то как ее понимает это дело каждого и это право каждого человека понимать как хочешь хлопцы гадоў 16, якія сядзелі на лавах, трымаючы на каленках дзяўчынак, пайшлі ў сваіх развагах далей. по моему газеты вообще не надо закрывать. На кунсправи нашей нивы представники нового поколения сказали наступное. Во-первых, э, если их закрывать, то я не знаю почему, ведь многие люди не понимают э, на этой мове белорусской. Я вообще-то бы ее перевел на русский язык, <laughs> более понятно. Право такое есть на, на любом языке писать. Главное, чтобы свой был э, круг того, кто читателя. Мне кажется, все-таки это Лукашенко закрывает за другого. За то, что такие против президентские лозунги там всякие, собирается такая типа братвы, чтобы на, находили на эти все совки вот эти против э, Лукашенские. Ну, больше не буду говорить, мало ли куда попадет. А вось у адрозненне ад новай пораслі 80гадовыя пенсіянеркі палічылі, што зачыняць нашу ніву варта і што правапіс, які існаваў до 1933 году, сёння з'яўляецца шкодным. Конечно, я отрицательно отношусь к этому. Зачем это? А может, не э, знаем эту газету? А зачем это? Надо <laughs> теперешним временем жить, а не... Э, ну зачем же нам 33-й год? Да нужно лучше знать Надо... настоящее время, что у нас творится Надо в нашем мире, а не... да, назад. в нашем городе. Вот что. гаспадар, які сядзеў на апошняй з лаваў скверак і на камсамольскай, паводле ўзросту мог быць сынам гэтых бабулек і бацькам папярэдніх маладзёнаў. Я спытаўся ягонага меркавання пра пераслед за правапіс. это то по-моему это глупо. Пускай пишут так то языке, на котором нравится ради бога читаю так почему нет. Если, если только происходя из этого, то по-моему это глупо и бессмысленно. Крысціна лідар менскага гурта Асталясілста, седзячы за столікам ля стадыёну дынама открывают эту газету, неважно на каком языке она пишется, как она пишется. Если ее закрывают, значит, это она кому-то мешает. Либо правительству, либо каким-то определенным людям. Вот поэтому и закрывают. Такое меркование мають випадкові мінаки на мінських вулицях про судову справу нашої ніви і переслід газети за правопис. Нарешті чисто емоційна оценка ситуації, як вона бачиться з Бартосіку, виконавцю власних пісень і сталому автору вострае брамы. Ну растлумач мне, калі зможаш сэнс напісання вашага мяккага знаку паміж падвоенымі зычнымі пацвельвала мяне адна дасведчаная журналісты. Ну ці хаця б прачытай мне слова адраджэння ў розных варыяцыях, толькі каб я адчула розніцу. Вось расейцы ж адмянілі пазначэнне цвёрдасці на канцы словаў. А як сапраўды вытлумачыць тое, чаго нельга адрозніць на слых? што ніяк не хоча паддавацца лягічнаму абгрунтаванню ды цвярозаму падыходу да праблемы ды ў чым уласна кажучы праблема прыбраць нахабны знак ад уладарных вачэй дый жыць далей як гэта зрабілі нармальныя газеты вось толькі з дзеясловам жыць паўстаюць новыя праблемы калі браць яго ў самым наўпроставым сэнсе ды колькі ж ненармальных аддало перавагу на карысць дзеяслова памерці вядома людзі аддавалі жыццё э, за свабоду за радзіму вось толькі што ж стаіць за гэтымі прыгожымі словамі дзеля якога такога сэнсу аддаваць тое што даецца табе адзін раз і больш ніколі не паўторыцца дзеля мілых краявідаў любімыя зямлі у якую ўсё роўна ляжаш не гаспадаром дзеля роднага народу які хутчэй за ўсё забудзецца і на тваю магілу і на тое чым ты жыў Ти для родных и близких, кому от твоего сыходу легче нияк не будет. Напевно, только деля себе. Только там и ховается и твоя родима, и твоя свобода, и все то, что нельзя вытлубочить циничной лексикой бытия, огушить гучными словами. Мене вельми устешивает той факт, что ты, кто сегодня керуя своим балем на этой земле, разумеюць тое, чаго ніяк не можа ўцяміць мае прагрэсіўныя знаёмыя, што той мяккі знак з паміж зычнымі азначае ніякую немяккасць, што нават адно дакладней тым больш адно выданне з такою стрэмкаю не можа не павінна жыць у прасторы панавання гукаў і словаў, якія можна адно толькі пачуць. Але як гэта не дзіўна гучыць, мне здаецца, што надзея тым большая, чым танчэйшая нітка, на якой яна да гэтай пары трымаецца. Такім чынам нагадаю 12 жніўня у вышэйшым гаспадарчым судзе Рэспублікі Беларусь пачнуцца слуханні па іску рэдакцыі газеты наша ніва да дзяржаўнага камітэту друку, які папярэдзіў газету пра недапушчальнасць пісаць класычным беларускім правапісам. Гэтая справа носіць чыста палітычны, а не лінгвістычны характар, бо нельга мову з яе склонамі і канчаткамі разглядаць паводле законаў юрыспрудэнцыі. Калі такое робіцца, вынікі прадугледзяць няцяжка. Так ужо было ў 33 годзе, калі разам з моўнай рэформай былі фізычна знішчаныя і самі мовазнаўцы класычныя беларускай школы. Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец тое чым скончыцца гэты суд мы распавядзем у адной з наступных перадачаў А сёння ў нас ёсць яшчэ адна тэма, адна сумная нагода. 28 ліпеня у варшаве памёр адзін з найбуйнейшых паэтаў сучаснасці збігнеў эрберт яго мала ведаюць у беларусі і таму сённяшняя занатоўка сергея харыўскага мае на мэцях хоць неяк запоўніць гэты прабел пад раніцу 28 ліпеня праз варшаву пракацілася моцная бура У гэты час памёр збігнев герберт паэт эсеіст і драматург адзін з волатаў сусветная паэзіі нашага часу легенда польская літаратуры на працягу многіх гадоў кандыдат на літаратурную прэмію нобеля рэдактар газеты выборчай адам міхнік заўважыў што тым трывожным ранкам нібы грецкія і рымскія багі про якіх герберт напісаў гэтулькі пекных вершаў на імгненне ўварваліся ў гісторыю, каб развітацца з паэтам. Апошняя кніга Гербрата, выдадзеная сёлета ў траўні, называлася эпелёг буры. Пізню Герберт нарадзіўся міжваенным Львове, ягоны род ангельскага паходжання. Па вайне, калі чырвоныя войскі занялі Львоў, паэт пераехаў кракаў. Тут ён атрымаў ступень магістра эканомікі. Адначасова ён скончыў факультэты права ў Торуньскім універсітэце і філазофіі ў варшаўскім. У 1950 ён дэбютаваў як паэт на старонках тыгодніка паўшахнего. А ўжо ў 56 выйшла першая ягоная кніга струна святла, якую вельмі прыхільна сустрэла крытыка. Нобелеўская лаўрэатка і слава шымборская прыгадвае чакаўся кожны ягоны верш. Кожная чарговая ягоная кніжка абмяркоўвалася ў колах аматараў паэзіі як падзея вялікай мастацкай і маральнай вагі. Можна было рукой захінуць прозвішча аўтара і ўсё адно ягоны тэкст быў заўсёды пазнавальны. Яму было дадзена прамаўляць уласным голасам, што бывае толькі ў вялікіх мастакоў. У 1974 годзе з'явілася кніга гербрата пан кагіто у якой паэт пазнаёміў свет з легендарнай постаці у пэўнай ступені альтар эго аўтара скептыка які з адлегласцю углядаецца ў сябе людзей і рэчы герберта прызналі хутка ужо ў шестьдесят четвертым ён атрымаў узнагароду імя касельскіх у шестьдесят пятым дзяржаўную прэмію аўстрыі у семьдесят третьем нямецкую прэстыжную ўзнагароду імя гердера і яшчэ яшчэ незлічоную колькасць узнагароду і адзнаку. Ягоныя вершы дасканала гучаць на розных мовах свету. Па-ангельску Герберт загучаў дзякуючы свайму сябру Чэславу Мілашу. Па-беларуску, дзякуючы Алегу Мінкіну. Упершыню ў Беларусі ягоны твор быў надрукаваны ў нашай ніве у 93. -м. Гэта быў містычны верш каля брамы даліны. Герберт быў значнай постацей не толькі ў літаратуры, але і ў палітыцы. Як піша Адам Міхнік, Герберт для польскай апазіцыі у камуністычныя часы быў тым, кім быў Данте для Італіі. Такія вершы, як паслання пана Кагіто, а пасля цэлая кніга рапорт забложанага гораду сталі бібліяй для салідарнасці. У снежні 1974 году збігнеў Герберт далучыўся да падпісантаў мемарыялу 59, які змяшчаў пратэст супраць праекту зменаў у канстытуцыі Польшчы, паводле якіх мусіла б замацавацца рукавадзящая і направляющая роля кампарты. У 86 паэт вымушаны быў эміграваць і да 92 жыў у Парыжы. Тут ён супрацоўнічаў з рознымі выданнямі падтрымліваў сяброўскія дачыненні з многімі літаратарамі у першую чаргу з чэславам мілашам на наступны дзень пасля ягонай смерці мілаш сказаў я пачаў перакладаць яго на ангельскую таму што ён мне вельмі імпанаваў я быў значна старэйшы і пачуваўся агітатарам тым хто прапагандуе польскую паэзію ніхто з польскіх паэтаў не надаваўся да гэтага лепей за герберта Герберт быў вельмі ускладнёным псіхічна чалавекам, Ягоная паэзія гэта адбітак ягоных зменлівых станаў. Гэта быў чалавек, які амаль не пісаў пра сябе. Толькі ў пары вершаў, дарэчы, у апошняй кнізе ён наблізіўся да асабістых станаў. У той кнізе ёсць вершы, якія сталіся нібы развітаннем з жыццём. А вось што сказаў пра Герберта яшчэ адзін нобелеўскі лаўрад, ірландскі паэт Шэймас Хіні. Невыразнасць перспектывы, безасабовасць, спакой, Усё гэта бярэцца з позірку шырока адкрытых вачэй, утаропленых у партаў боль несправядлівасці катастрофы. Гэта бярэцца таксама і з глыбокай любові да ўсёй заходняй традыцыі рэлігіі, літаратуры і мастацтва, чыя скарбы паэту даступныя і якім ён не саступае. Герберт ведае праблему выбітнага чалавека лепей, чым які іншы пісьменнік нашага стагоддзя. Класіцызм Герберта толькі маска якая дазваляла пісаць пра тое, што дзеялася ў нашым стагодзе, пра пагрозу таталітарызмаў і варты слёзаў лёс паняволеных народаў. Патас ягоная паэзіі, нягледзячы на іронію, якой у яго багата. Гэта патас мыслення пра людскае жыццё ў катэгорыях несумяшчальных парадоксаў. Мары пра свабоду і незалежнасць, пра ідэалы культуры Еўропы, пры адначасовай паняверцы у людскім свеце. З гэткіх спрэчнасцяў збудаваны свет Герберта. Свет вельмі цяжкі і вельмі мудры. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел у Сергій Харэўскі, Свярын Квяткоўскі і Зміцер Бартосік. Прадюсер у празе Сергій Шупа. Аўтары вядучай перадачы, галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.